Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Hudaybiya vaqasi. Hudaybiya umr hajining sababi. Hijriyaning 6-yili Zulqa'da. Yaqindan buyangi Arab yerim orlidagi o'zgarishlar musulmonlarga foydali tarafga yuzlangan sira чоң фәтих бишаратлары va islom davlati samaralari bora-bora oshkor ko'rilishga boshildi. Bo'libmi 6 yil mobaynida mushriklar tomonidan cheklab qo'yilgan musulmonlarning diniy ibodatlarini Masjidil Haram Kabada ado qilish huquqini asli keltirish ishlari oldin ola bir-birlab ishlanishga boshildi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tushida ashablari bilan Masjid al haramga kirib Ka'baning ochqichini qo'lga oldi va hammanglar birlikda baytullohni tavob qilib umr qilishdi va o'zaro boshlarini tushirib ekromdan chiqdi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ishni sahobalarga aytib berdi ular xushal bo'lib ketdi va bu yil cho'qim makkaga kiralaydikanmiz deb o'yladi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga o'zining umrga chiqadiganligini uqtirib edi kishilar jiddiy safar saramjonlarini taqlab tayyor bo'ldi Ömrü həc çaqırğı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinə və onun ətrafındakı yezi qışlaq ağallarını ömrü həci qılışqı çaqırğan idi. Sahra bədəvələrinin köpəncisi vaxtıda ölgürüb kiləməgəlik üçün ulağı saxlaman kiyim keçəklərini yuyğuzub, Mədində öz orunda Abdullah ibn Umum Məktum rəziyallahu anhunu qaldırıb, Hicriyanın 6-cı ili 1-ci günü Düşənbə səhərdə 1400 yoki 1500 sahabelə Mədinədən yolğa çıxdı. Ayollardan Ümmü Salama radhiyallohu anhani ilə oldi. Odatda musofirlar safarda kutilmagan voqeadan saqlanish uchun ilə oladigan qiniga selingan qilishdan boshqa hech qanday qurol yaroq olmadi. Musulmonlarning Makka qarab yo'lga chiqishi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam musulmonlar bilan Makka qarab otilinib Zulhulayfiga bağında kishilar o'zining urushga chiqmaganligini bildirib qo'yish uchun Hədiyə həcdə qurbanlıq qılınğan kalalarga qılada belgi astı ва tögüsünün lokusunun kiçikini şilib onunğa ən saldı. Ondan şu yerdə ömürgə ikram bağladı və Xuzaa qabilisdən bir kişini Qureyşlər toğurluq əhval egəlləşkə aldın mağdurub etdi. Peyğəmbər sallallahu ва саллам sallam Uspanğa yetib элик eliq adam qayıtıb kelib Kəb ibn Luay cəmiyyəti sana Həbəşilərini yığıb qoşun təşkilləv ular sen bilan urush qilib sening baytullohga kirishingni to'smoqchi ekan dedi buni anglab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan maslahatlashdi u biz makka mushriklarga yordamda bo'lganlarning yurt mahallisiga hujum qilib zarba beraylimi agar ular qarishlik ko'rsatmay taslim bo'lsa g'am qayg'uga mubtalo bo'lib asriga tushadi navodi qarishlik ko'rsatsa ularning beshini olloh o'zi olgan bo'ladi yoki baytullohga udul yo'l ichib ilgirilaveramdiq oldimizni to'sqanlarni shu bir taraf qilamiz dedi bu chog'da abu bakr roziyallohu anhu alloh va allohning payg'ambari obdan biladi biz umr qig'ili keldik birov bilan urushqili kelmadik lekin bizni baytullohdan to'sqanlar bilan urushayli bo'lmasa devidi payg'ambar alayhissalotu vassalam undoq bo'lsa mangayli dedi shuning bilan ular yo'lga chiqdi qurayishlarning musulmonlarni baytullohdan to'sishga urinishi Qurayishlar payg'ambar alayhissalotu vasallamning Makkaga qarab yo'lga chiqqanligini anglagandan keyin jiddiy kengashib, musulmonlarni mumkin qadar Makkaga kirgizmaslikni qaror qilishdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bani Ka'b tashkillagan Habash Negir yollanma qo'shindan dojib o'tgandan keyin ashu jamiyatdan bir kishi kelib, Qurayishlarning Zitovan degan joyga kelib tushganligini va Xolid ibn Valid boshchiligida 200 otliqning Makkaga bordigan cho'ng yo'ldagi Qura ul G'ayim degan joyda musulmonlarni Makkaga kirishdan to'sish uchun kutib turayotganligini xabar qildi. Shu chaqda Xolid ibn Valid lashkarlarini boshlab yetib kelib, musulmonlardan xili yiroq joyda chavandozlarni sapga tizib ayva ko'rsatib turdi. Ikki taraf bir-birini aniq ko'ra oladi. Bir chaqda Xolid ibn Valid musulmonlarning peshin namozda sapras bo'lib rukuga berib sajda qilib turganligini ko'rib, bu ularning rosa g'ofil vaqt ekan. Agar mushohaltida ularga hujum qilsak, ularni cho'qim bir taraf qilib yuta olamiz dedi. Ondan odamlarga ulan namoz asriga turganda umumizlik hujum qilishni o'qitirdi. Lekin u vaqtgacha Alloh taolo Salatul Xavfning hukmini nozil qilib, Xolidning shirin xiyolini barpod etdi. Yo'lnishni o'zgartirib, qalliq to'qinishdan saqlanish. Bu çağda Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam Xalid tosuğan Tənim arqılıq Məkkəyə kirgili boladigan çoğ yolunu sol tərəfə qaldırıb, oңğı burilib tağ jilğıları arasındakı əgir toqay və egiz bəs yollar bilan müsəlmanlarni başlab Saniyatul Miraj yolidagi Zahrul Hamish degan joyning o'ttirisidan kesib o'tib, Makkaning tuvan tarafidagi Hudaybiya tuzlangligiga boradigan bir chig'ir yo'lga mangdi. Xolid ibn Valid musulmonlarning yo'linishni o'zgartib ilgirlayotganligini ko'rib, Qurayshlarni ogohlantirish uchun Makka qarab ot soldi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam davomli yo'l yurib, Saniyatul Mirorga borganda tuyuqsiz uning tugisi cho'kib oldi. Kishilar qancha noq payda boqqan bo'lsa-mo tugi o'rnidan turg'ila unimadi. Ba'zilar qasva tugining nomi qasva herib qoldi deyshgan edi. Payg'ambar alayhi salatu va salam qasva herib qolmadi. bu erib qoladigan to'gim emas balki uni ashabil filning pillarini to'xtatib qo'ygan alloh taolo to'xtatib qo'ydi dedi ondin yana mundoq dedi alloh bilan qasamki ular baytullohni ulug'laydigan har qandoq bir shartni tanglasa uni cho'qim qabul qilaman ondin u tögisini deyayotgan edi to'gi sakrab o'rnidan turdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ixtiyori yo'l yurib oxiri hudaybiyaning ang chet tarafidagi suyi oz bir quduq yeniga kelib tushdi Musulmonlar quduqning suyini oz-ozlab o'chimlab elishgan bo'lsa-mu, ammo quduqning suyi tezli tugab ketdi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhisolatu vassalomni tashnolik azobidan shikoyat qilishgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yenidagi sadaqdan bir tal o'qni chiqarib, quduqqa tashlashga buyurdi. Alloh bilan qasamki, eliqi o'q quduqqa tashlangan hamon suv buldoqlab chiqishga boshildi. Kishilar musuvu qandi. Budayl ibn Varqoyning org'i tushishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyaga tushib biroz aram olgandan keyin Xuza qabilasidan Budayl ibn Varqoyi bir qancha odamni boshlab keldi. Xuza qabilasi Tehama aholisi ichida Payg'ambar alayhi salatu va sallamning sodiq ittifoqdoshlari edi. U mundaq dedi: Kab ibn Luay jamiyati har xil eg'irgini qurollarni elib, Hudaybiya suyining bir chetiga tushdi. Ular sen bilan elishib Baytullohga kirishingni to'smoqchi. Bu chaqda payg'ambar alayhisolatu vassalam biz urush qilib kelmadik, umr qilib keldik. Qurayshlarni bo'lsa necha yillik urush qo'rtivatdi. Ular ig'ir ziyon tatdi. Shun ular men bilan ahd kelishim tuzishni xolis kelishim tuziman. Boshqalar, ya'ni Makkaliklardan boshqa arab qabilalarining ishi ayrim ish. Keyinchi ular xolisa boshqalar kirgan diniga ularmi kira yoki kirmas. Ammo ular menga urushni zo'rlab tansa, Mən ola bilən cinimdən juda boğuca yoki Alloh o'z ishini g'olib qilgucha urishiman dedi. Bu deyil payg'ambar alayhisolatu vassalamga deganlaringni Qurayshlarga cho'qim yetkazaman deb chiqib ketdi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yenidan chiqqan peti Qurayshlar bilan uchrashib, "Men hozirla ovi odam, payg'ambar alayhisolatu vassalamni demoqchining, yenidan keldim. Omon ba'zi gaplarni qildi. Xolisanglar aytaman" dedi. so'rindiki bazı kemaklı kişiler bu daylning gapini angla anglamaylar qo'y uning gapini deb yurishning hojati yok.'' dedi Yani bazı pan parasatliklari qani bak, anla bakayla.'' dedi Şunu bilen bu dayl ularga payg'ambar alayhissalotu vassalomning aytganlarini aynan yetkazdi buni anglab qurayishlar ishning tegi taktini için uchun İbni Hafiz'ni evetti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mikrazni yıraktan görüp bu qor yüz aldamcı adam.'' dedi Mikraz kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan suhbatlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga budayligi deganlarini aynan takrorladi. Mikraz berib Quraysh doiralarini vaqflantirdi. Quraysh elchilari Mikraz ibn Hafsa Qurayshlarga ahvolni ma'lum qilgandan keyin Kanona qabilasidan Alis ibn Alqama ismli bir kishi chiqib, "Menga ijozat qilinglar, men uning qishiga o'zim berib kelay" dedi. Ola berib kelgan deyishdi. O musulmonlar turayotgan joyi yiroqdan ko'rinib kelib edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu kishi qurbonlik mollarni ulug'laydigan qavmlardan uning oldiga to'gilarni haydab qo'yinglar dedi. Sahobalar payg'ambar alayhisolatu vassalamning deginda qildi va labbayk takbir etib uni qarshi oldi. Buni ko'rgan halis taajjublanib, subhanalloh, Alloh ayb nuqsondan pok munazzahdir. Bularni Baytullohni tavob qilishdan to'sish loyiq emaskan. dedi va payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan ko'rishgandan keyin odamlarning qishig'i kelib qurbonliq to'gilarga qalada is qo'yganligini va hammasiga ansilib balgi qilganligini ko'rdim menimcha ularni haj qilishdan to'siqqa bo'lmaydi degan edi bu so'zi uchun u qattiq tanqidga uchirdi bu chog'da saqif qabilasidan urva ibn masud saqafiy bu odam sizlarga dona taklif beribdi uni qabul qilishga arziydi manga ijozat bersanglar uning qishig'i berib kelsam devdi ular berib kel deyishdi Өрвә келіп Пайғамбар алейхиссалату вассалам білән сөхбәтләшті. Сөхбәт жарыянда Пайғамбар алейхиссалату вассалам оныңға Будайлге айтқан сөзлерін тәкрарлады. Бұны аңлап Өрвә: "Ей Мухаммад, өз қауымы жамаатыңны қырып ташлайдымсың? Арабтардан өз пүшті жамаатын ханавайран қылған бір адамны аңлағанмысың? Навады мағлубият саң жүзләнсічі. Әзбірай Худа, адамларыңның чырайдан көрініп тұрды ки, оларның һәммәсе саяқ адамларда қылады. ular seni tashlab qachamiki degan edi abu bakr roziyallohu anhu ochi biz rasulullohni tashlab qochadigandek ko'rinamdikanmiz deb ochiqlandi o'rva agar manda sanga hech qaytirish fursati bo'lmagan yaxshilig'im bo'lmagan bo'lsa edi albatta muvofiq javob qaytirardim dedi va payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan keskin javoblashib takrorlashga turdi u hadisla payg'ambar alayhissalotu vassalamning soqoliga qo'l uzartadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yanada Mughri ibn Shu'ba raziyallohu anhu dubulg'i kiyib qilich tutgan holda muhofiza tutiryotadi. Qachonki o'ri va payg'ambar alayhisolatu vasallamning soqoliga qo'l uzarsa, Mughira uning qo'liga qilichining payniki bilan noqib, "Tart qo'lingni" dedi. O'ri va beshini ko'tarib, "Bu kim?" deb so'raydi. Kishilar Mughira ibn Shu'ba degan edi. "O voy aldamchi xoin, sening terib qo'ygan xiyonating uchun hozirmi badal to'layotman" dedi. Muğira raziyallohu anhu musulmon bo'lishning oldida bir qancha odamga hamroh bo'lib safarga chiqqan va Biriyaga kelganda ularning hammasini o'ltirib yetib, mol-mulklarini elib qochib ketgan. Ondan Madinaga kelib musulmon bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uning ahvolini uqqandan keyin sening musulmondarchiligingni qabul qilaman, ammo elib kelgan melongni dedi. Muğira raziyallohu anhu mazkur Urvaning bir tuqqan jiyani edi. Shuning bilan birga Urva yana sahobalarning o'zaro ittifoqi va ularning payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan bo'lgan munosabatiga alohida diqqat qildi va o'z odamlarining yeniga qaytib ey jamoat man atoqli podshohlar va katta arboblarning qishig'i elchi bo'lib borgan qaysar kisra va najoshiylarning huzurida bo'lgan edim alloh bilan qasamki man muhammadning odamlarining uningga hurmat qilganidek bu shahlarning hech qaysi biriga hurmat qilganligini bilmayman ular hatto uni hurmatlaganlikdan uningga tikilib qaramaydi ekan O sizlarga obdan taklif beribdi. Uning taklifini qabul ko'ringlar, dedi. alloh ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi. Quraysh tarafdan bir qancha urush xumar asabiy tantak yosh boshqalarning sulhi tuzishiga moyil bo'layotganligini ko'rib, sulhi kelishimning imzolanishiga to'salg'u paydo qildigan muvofiq bir tadbir ustida o'ylandi. Ахыр олар keçilib chiqib, musulmonlar bargoyiga hujum qilib, urush beltisiga o't yiqish irodasiga keldi va mushu maqsadda ulardan 70-80 dak nadan yosh tashkillanib, Tanim teg'ini bo'ylab kelib, maxfiy ravishda musulmonlar bargoyiga tegish qilmoqchi bo'ldi. Biroq ular o'ylamagan yerdan musulmonlar muhofizachi qo'shinining qo'mondoni Muhammad ибн Маслама radhiyallohu anhu tarafidan sezilib qoldi. U ularning hammasini tirik qo'lga tushirib, chambarchas bog'lab o'tgan edi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buningdan xabar topgandan keyin sulhi kelishim ishlarga to'salg'i bo'lmasin uchun ularning gunoyini kechirim qilib o'z yo'liga qo'yyapti alloh taolo bu haqda alloh ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alba qilganinglardan keyin makkaning ichida yana hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi alloh qilgan ishinglarni ko'rib turg'uvchidir sur fatih yigirma to'rtinchi oyatni nozil qildi Osman ibn Affan radhiyallahu anhu Quraysh tarafga elchi bo'lib bordi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qurayshlarga o'zining maydonini va bu qitimqi safarning asosiy nishonini uqtirib qo'yish uchun Makka ga elchi kirgizishni o'yladi. Shunga Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni chaqirib Makka ga kirgizmoqchi bo'lgan edi. Umar radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, agar men Makkada zarba uchirsam, bani Ka'b jamoatidan menga istashlik qiladigan odam yo'q. Шуңа сән Осман ибн Аффанны әвәткән. Оның урык туканларының һәммәсе Мәккәдә әлчилекне мо обдан камлаштырды дип өзер әйтте. Шуның белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Осман разияллаһу анһуны чакыртып, уны Курайшларга әлчилеккә әвәтәдәганлыгын ухтырды ва Курайшларга безнең урыш кылы кәммәгәнлегебезне, фақат өмір хәҗ кылыш өчен кәгәнлегебезне ухтырган ва уларны исламга чакырган диде һәм дә уны Мәккәдәге барлык мؤмин әр аяллар белән ularga patli bisharatini yetkazishga va u yerdagi kishilar iymonini yo'shirib yurmasin uchun ular allohning bu dinni makka tuproqida hamon ustunlikka ega qiladiganligidan xabar berishga buyurdi shuning bilan osmon roziyallohu anhu alji bo'lib makkaga yurib ketdi bir chog'da baldaha degan yerga yetib keldi va bu yerda qurayishlardan ba'zi kishilarni uchratdi ular nega ketyapsan deb so'rgan edi osmon roziyallohu anhu rasululloh meni elchilikka avatdi dedi Ola ақыл болсын, yolun ravan boğun, deyişti. Abban ibn Said ibn As деген kishi Osman radhiyallohu anhu ning oldiga оны uni алды. oldi. Ondan uningga болып, етіні etini to'qib Osmonni mindirdi. O'zi otning kayniga mindi. қылып qilib Osman radhiyallohu anhu келіп, ga kelib, Quraysh doiralariga elchilikni өз va o'z vazifasini ado оны Qurayshlar uni қылып tavob qilib qaytishga еді, edi, O payg'ambar alayhissalotu vassalam tavob qilish fursati yetmigicha o'zi yolg'iz tavob qilmaydiganligini aytib baytullohni yolg'iz tavob qilishga unumidi Osman ibn affon anhu ning o'ltirilganligi haqidagi o'sak so'zlar tarqalganligi va rizvon bayit Osman osmon anhu ni kechiktirib qo'ydi ehtimol ular hozirgi vaziyat haqida o'zaro muzokara qilishib bir mavqega kelib bo'lgandan keyin Ondan Osman raziyallohu anhu ib kelgan elchilikka muvofiq javob qaytirish maqsadida uni kechiktirib qo'ygan bo'lishi mumkin edi. U mo'lchardagidan ziyoda kechikib qoldi. Vaqt uzargan sira musulmonlar orasida Osman o'ldirilibdi degan usak so'zlar tarqaldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu so'zlarni anglab, biz ular bilan tig'mitiq tig hargiz qaytmaymiz dedi. Ondan sahobalarni yig'ib, hammaylarni bay'at, hayot mamotlik ahdi berishga chaqirdi. Шының білен Пайғамбар саллаллахи алейхи вассаламге бәйәт беріш әрекет қозғылып кетті. Оланың әммісі қатты қашмаслыққа бәйәт бәді. Айрым бір бөліклері ақырқы нәпсігіче жән қылышқа бәйәт бәді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламге тұнжы болып, Әбу Синанил Әсәді разияллаху анху бәйәт қылды. Арқыдан Сәләмә ибн Әква разияллаху анху өлімге бәйәт қылды. О бір күнде үш қытым, яғни әттігенде бір, tushda bir va kashda bir qitim bayat berib o'lgicha elishadiganligini ta'kidladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'lini so'l qo'li ustiga qo'yib mana bu osmon uchun dedi keyincha osmon roziyallohu anhu o'zi kelib qayta bayat berdi bu qitimqi bayatdan jaddi ibn qays ismli bir munofiqlar ayrilib qolgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu bayatni shu yerdagi bir daraxt tuyida olgan edi Ömer raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'lini tutib turyotatdi. Ma'aqal ibn Yasir raziyallohu anhu shu daraxtning bir notisini tutib kishilarning bayitini payg'ambar alayhisolatu vasallamga yetkazatdi. Mana bu Alloh taolo Alloh mu'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi. Ey Muhammad, o'z vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyasi ostida sana bayat qildi. Alloh ularning dilidikini, ya'ni rostlik bilan vafoni bildi. Alloh ularga ular bayat qilayotganda təmkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alba ya'ni Xaybarning fathi qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Sura Fatih 18-oyatda zikr qilingan Rizvon bay aytidir. Sulhi kelishimnomalarning imzolanishi va uning moddalari Osman ibn Affan radhiyallohu anhu ning elchiligidan Qurayshlar vaziyatning jiddiyligini to'nib yetgan ular darhol Suhayl ibn Amrni sulh tüzüşkə evətdi. Ular Suhayliga Arablarning Muhammad bu yil zo'rlik bilan Makkaga kiribdi degandek so'z cho'chaklarni tarqitishdan saqlanish uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shu yil ichida qaytib ketishini cho'qim kelishimga kirgizishni topiladi. Suhayl yetib kelibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni ko'rib, ishinglar yangillashdi. Ular Suhaylni avatkiniga qaraganda cho'qim sulhini tanlabdi, dedi. Suhayl kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uzun suhbatlashdi. Suhbatdan keyin ikki taraf sulhi kelishimining tuvandagi moddalarga o'rtaq birlikka kelishdi. 1. Rasululloh taraf bu yil Makka ga kirmay qaytdi. Kelar yili qaytib kelib Makka faqat 3 kun o'tirdi. Haramga musofirlar hamroh qiladigan yaroq va qiniga selingan qilishdan boshqa har qanday qurol-yaroq ilib kirmaydi va Quraysh taraf bularga hech qanday daxl tarz yetkazmaydi. 2. ikki taraf o'tirisida 10 yil urush to'xtaydi. Bu muddatda ikki taraf xalqlari bir-biridan mutlaq amin bo'ladi va ko'ni adovat va ziddiyatlarni ko'lashmaydi. 3. Har qaysi arab qabilalarining musulmonlarning himoyasiga kirishi yoki Qurayshlarning himoyasiga kirishi shu qabila xalqining o'z ixtiyoriga qo'yiladi. Ammo ikki tarafning qaysi birining himoyasiga kirgan qabila shu tarafning ayrilmas tarkibi qismi deb qaraladi. Шуңа ашу қабеліге қылынған әр қандақ елсізлік, шу тәрәпке қылынған дәқіл тәрізі сапланады. Төтінші. Құрайш тәрәптен егі чақыларының рұқсатсыз қечіп келген әр қандақ бір әр Құрайш тәрәпке шәртсіз қайтырылды. Әмма мұсылманлар тәрәпіден олар тәрәпке қечіп барса, олар о әрні қайтырып бәмейді. Келішімін амының маддыларға ішкі тәрәп ортақ бірлікке келіп болғандан кейін, Пайғамбар саллаллаху алейхи саллам ali ibn abu Talib roziyallohu anhuni chaqirib shartnomani yezishga buyurdi u qo'liga duvat va siyoni ilib Bismillahirrohmanirrohim, rohmanir shafqatli noit shafqatlik va mehribon allohning ismi bilan boshlayman deb yozgan edi suayl azbray xudo ar rahman degan so'zni tunimaymiz sen u yana bismikallohumma ey Alloh sening isming bilan boshlayman deb yozgan dedi bu ularning tavarrik so'zi edi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ali raziyallohu anhuni Suaylning degindek yezishga buyurdi. Ali raziyallohu anhu Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam shuningga sulh qilidiki deb yozgan edi. Suhayl payg'ambar alayhi salatu vasallamga: "Biz sening payg'ambarligingni e'tirof qilgan bo'lsak, sen bilan urushib Baytullohdan to'sib yurmaydiq. Shuning uni Muhammad ibn Abdullah deb yozgan" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga: "Meni garchi inkor qilsanglar, men yanala Allohning barhaq payg'ambardurman." didiyo ali roziyallohu anhuni suaylning deginida yezishga va kelishimdiki rasululloh degan so'zni o'chirib o'tishga buyurdi ali roziyallohu anhu man bu so'zni mangu o'chirmayman deb turib olgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu so'zni o'z qo'li bilan o'chirdi Ondan Ali raziyallohu anhu yezishni davomlashtirib kelishim nomini bitkizdi. Kelishimga imzo qo'yilib bo'lgandan keyin Хузаа қабилесі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның химаясыға кірдіғанлығын жаккалады. Олар кітабымыздың бешіде етқанымыздек Абдумуталлибның дәуірден тартып, Бәни Ашим жәмәтінің итtifaqdoshlari еді. Оларның бұл ishlari ular o'tirisidagi ашы koni әхтіні тегімі чыңатты. Бәни Бәкір қабиліс Құрайшларның химаясы кірді. Әбу Жәндәлнің қайтырылышы. Сүлхинамы пүтіліп атқан пәйтті Quraysh elchisi Suayl ibn Amrning o'g'li Abu Jandal ko'yzi kishanlarini so'rab, Makkaning tuvan tarafidan chiqib kelib, musulmonlar orasiga o'zini otdi. Suayl buni ko'rib, "Mana bu qaytirishga tegishli tunji odam" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biz texi sulhinomini putish bo'lmadiq-ku degan edi. Suhayl undaqda "Men sen bilan hech qanday kelishim imzolamayman" deb turib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni menga qaytirgin degan edi. Suhayl, onu sana məngu qaytıranmayman, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qayt-qayt tələb qalan basımı Suhayl onu midi. Suhayl oğlunun yüz gözlərə hədəb uratdı və onu Məkkəyə qaytırıb getiş üçün gəzgisindən söyrəydi. Əbu Cəndil cininin barçı toğlab, "Ey müsəlman qərindaşlar, məni dinimdən yandırdıqan küffarlara qaytırıb berəmsizlər?" dedi. Bu çağda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, "Ey Əbu Cəndil, səbir qılın. наразы болмаған. Аллах саңа ва саңа оқшаш зұлым қылынған мұсылманларға пат яқында чоқым әмінлік ва чықыш жолы ата қылыды. Біз ола білән сүлхи түзіптік. Әр ішкі тарап Аллахны арғы селіп тұрып әхті езішіптік. Әмді біз әхтімізді тұрмысақ болмайды, деді. Құрбанлық малланы зәбей қылыш, чаш түшіріш вә екрамдың чықыш. Сүлхинами имзалынып болғандың кейін, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға тұрыңлар qurbonliq to'gilaringlarni zabiy qilinglar degan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu so'zni uch qitim takrorlagan bo'lsimi birmi odam ado qilishga tamshalmadi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu jimjitlikni ko'rib ayoli ummi salima roziyallohu anhuning qishig'i kirib musulmonlarning itoat qilmaganligidan koyidi ummi salima ey rasululloh ularning amringa itoat qilishini xohlamsan undaqda oldi bilan o'zing chiqib qurbonlig'ini zabiy qilgin va satrashni chaqirib chachlaringni oldirib ekromdan chiqqin dedi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummi salima roziyallohu anhoning yenidan chiqdida hech kimga qaramay berib qurbonliqni zabiy qildi va satrashni chaqirib chechini oldirdi sahobalar buni ko'rib qurbonliqlarni bas basda zabiy qilishdi va o'zaro chachlarini tushirishdi ular qattiq dard alam chekayotgandek qiladi ular o'xshashla yetti odam bir to'ga yoki bir kal qurbonliq qildi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam müşriklərə obdaraq ələm bolsun üçün Əbu Cəhilnin Bədr uruşida olca elinğan kömüş burun tuxlu qızıl nar erkək tögüsünü qurbanlıq qıldı. Peyğəmbər alayhissalatu vesselam çaşlarını düşürgüçülərə 3 qitim, 40 qitqanlarga 1 qitim məğfirət dilədi. Məşu səfər deyənə Allah Taala Kəb ibn Ücrə qatarlıq məlum illət tüpəyli çeçini müddətdən burun aldırğanlarga roz tutuş, sədaqə veriş va yoki boshqa amallarni qo'shib ado qilish bilan kafarat berishni amr qildi muhojir ayollarni qaytirib berish taklifining rad qilinishi orqadinla bir qancha mo'min ayol yetib keldi ularning keyindan ularning egi chaqilri kelib hudaybiya nomisiga asosan bu xotin qizlarni o'z egilariga qaytirib berishni talab qildi lekin ularning bu kelishim nomining bu haqdiki biz tarafdan har qandaq bir sizlar tarafga qechib borsa garchi musulmon bo'lsimi uni shartsiz qaytarib berilsizlar degan moddasida ayol kishi qat'iy tilga ilinmagan degan paket bilan rad qilindi alloh taolo bu haqda ey mo'minlar sizlarga mo'min ayollar hijrat qilib kelsa ularni sinab ko'ringlar ularning iymonni olloh ubdan biladi agar ularni sinigandan keyin haqiqiy mo'min deb tonisanglar ularni kuffarlarga qaytirib bermanglar ular kuffarlarga halol emas kuffarlarmi ularga halol emas Kuffar ərlərinin ulağa bərgən məhrini qaytırıb berinlar. Ulanın məhirlərini berib nikayınlağa alsanlar siləgi heç günah bulmaydı. Kuffar ayallarını əmranlarda saxlamaqlar. Sör Mumtahinə 10-cu ayətinin bir qismi nazil qılındı. Şunundan keyin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hicrət qıb gələn mu'min ayallarını Allah Taala'nın bunu ayətinə əsasən imtihan qıladı. Ey Peyğəmbər, mu'min ayallar sənə gəlib Allahqa heç nərsini şirik keltirməslikə bayat qılsa, Sür Mumtahina 12 oyat. Ularning ichidan mushu shartlarga ko'nganlarga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sening baytingni qabul qildim deydi va ularni mushriklarga qaytirib bermaydi. Musulmonlar yuqorqi oyatning hukmi bo'yicha nikohga kuffar xotinlarni talab qilyapti. Umar raziyallohu anhu shu kuni mushrik holatda turayotgan ikki xotinni qo'yayotgan edi. Ularning birini Muaviya, yana birini Safvan ibn Umayya nikohga oldi. Kelishim namının maddeleri nemelerini uqturudu? Mana bula Hüdeybiye kelishiminin tepsilatıdır. Bu kelishim namı maddelerini onun tarixi arqı görünüşleri bilen birleştirip təhlil qılalaydıgan her qandaq bir kişi, bu şart namının imzalanışının musulmanlığı nispeten gayet zor qalbə və çoğun muhabbət boğallığa şəq qınmaydı. Çünki Qureyşlər bunundan ilgir musulmanlığını itiraf qınmaydı. balki texi musulmonlarni yiltizdan yo'qotish ularning asos plani va tub nishoni edi musulmonlarning hamon bir kuni gumron bo'lishini to'rt ko'z bilan kutadi ular arab yerim orlidagi diniy huquq va siyosiy rahbarlikning homiyalari bo'lish sifati bilan butun kuchini ishqa selib islom dinining arab jamiyatida umumlashib qilishiga janjakli bilan qorishtirib kelgan edi Әмма бұ қытым оланың сүлхейге майыл болғалықының өзі, оланың мұсылманларының сияси орынны итрап қоғалықыны вә Құрайшның мәркез қыған барлық күпір гумашчыларының мұсылманларға қарта қаршылық көрсетіш иқтидардың қағалығыны құтырады. Келішім намының үшінші мадысыдекі мәзмұнла Құрайш тарапның өздері дәва қылып жүрген сияси орын вә дини рәкбәрлік оқуқыны әмділікті ұнытқалықыны, оланың азыр өзіні ойлайдыған болып қағалықыны Шуныңдан этибаран бүткіл жәмиет, әтті бүтін әрәп ерім арлы мұсылманлышып кәсімі, Құрейшләнің ешқандық yol білән аралашмайдығалығыны көрістіді. Бұл Құрейшләгі ниспеттен зор мәғлубиет, мұсылманлағы ниспеттен зор ғалби еді, әлбәтті. Бұныңдан аян болды ке, мұсылманларның дүшмен күшләр білән қаллық иліш арқылық етідіған ақырқы нишаны әргіз қарыш тәрәпнің мал дүнияларыны бұлапталап талан-тараж қылыш, odamlarni qirg'in qilish va yoki ularga islom dinini majburiy tengib qabul qilishga zo'rlash bo'lmasdan balki musulmonlarning bu urushlarda qonliq badallarni to'lashga birdan bir maqsadi o'zlari e'tiqod qiladigan dinni tanlash va e'tiqodiy to'nishni birlikka keltirishda qolgan odam imon etsin degan oyat bo'yicha kishilarga hech qandaq bir zo'ravon kuch ularning irodasiga to'salg'a bo'lmaydigan mukammal hurlik va erkin tanlash muhiti ato qilish edi Vaholanki bu nishon shundoq mukammal ravishda ishga oshdiki, bundoq muvaffaqiyatga odatki qudratli lashkari qo'shinlar bilan erishgil mumkin bo'lmaydi. Musulmonlar bu qitimqi sulh orqali nihoyat zo'r darajada ronaq topdi. Alayla mushu kelishim imzolanishining oldida musulmonlar qo'shinining soni 3 mingdan oshmaydi. 2 yildan keyingi Makka fatihasida musulmonlar qo'shinining umumiy soni 10 mingdan oshib ketdi. Kelishimnomaning ikkinchi moddasi yanada mushaqqatli musulmonlar qo'lga keltirgan g'albining to'liqlimisi bo'lib hisoblanadi. Chunki eng dastlab urushni musulmonlar boshlagan emas, balki Quraysh mushriklar musulmonlarga zo'rlab tangan edi. Musulmonlarning cho'ng kichiklashkiri harakatlarini qo'zg'atishdan maqsad Qurayshlarni cho'chitib qo'yish orqali ularni zo'mgarlikdan va kishilarni Alloh taolaning yo'ldan to'sish qilmishidan qo'l uzishga majbur qilib, tanglik va barobarlik o'rnatish orqali hammaylanga o'zi tanlagan yo'lda menish sharoitini hozirlashdan iborat edi mana 10 yillik urush to'xtatish kelishimiga imzo qo'yish deganlik amaliyotda qurayishlar o'zlarining o'rinsiz cho'nchiliklarini va islomiy da'vatga yo'lsizlik bilan oralish qilmishlarini o'z qo'llari bilan cheklaganligidan iborat edi xolos qisqasi bu ularning o'zini chag'lamay put etib peshvo yeganligi va o'zi chiqqan daraxtdan o'zi tushanmay qolganligining timsoli edi kelishim nomining birinchi moddasiga qo'shilganligi ularning musulmonlarni masjidil haramdan to'sishga xotimi berilganligidir bu ham qurayishlar uchun bir mag'lubiyat edi albatta chunki qurayishlar bu moddadagi belgilama bo'yicha musulmonlarni shu yil makkaga kirmay qaytib ketish talabiga ko'ndiralgan bo'lsimi lekin qurayishlarning manfaatiga vakillik qiladigan boshqa bir oloyda shart qo'yolmadi qurayishlar yuqorqi uch jihatda musulmonlarga yo'l qo'yib Оның бәділіге 4-ші маддаладығы бірла алайды imtiyozga erishdi. Әфсусынарлықы, олар erishgan bu imtiyoz mu intayin bemani, ahmiyatsiz bo'lib, uning musulmonlarga qilchi ziyon zahmeti tegmaydi. Aksicha foydasi tegadi. Alayla bir odam musulmonli bo'ladi ekan, Alloh va Allohning payg'ambaridan va islom toibisidan hargiz qochmaydi. Makkaliklardan musulmon bo'lganlarning garchi Madinaga berib panohlanish yo'li etilib qolgan bolsa Lekin ular uchun Allohning zimini kengraydi. Madina aholisi islom dinidan xabarsiz holat tuturayotgan ayni chog'lardalar Abbas zimini musulmonlarga qo'yinni keng ochgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Makkiliklardan musulmon bo'lganlar uchun Alloh o'z dargohidan osonlik va muvofiq chiqish yo'li ato qilg'usi degan so'zda dal mushu ma'nolar ko'zda tutilgan. Kelishim nomida yana Quraysh tarafining o'z tavalligini shu darajada qo'g'dab ketganligi garchi özlərinin izzət obro'yini qoğdagandek tuyğu bəsimi, əməliyyətdə bu ularının qattiq çöçügənlikidən, nemi qilarini bilənmək intayin ciddiyləşib ketganligidan, shundaqla özlərinin məbudluq mavjudiyatidan qattiq ənsirganligidan derak berdi və goya ular hozirgi mavjudiyatini qolab tushish berib qolgandek, shunga mushundaq chang tutmasa qatti bo'lmaydigandek his qilishganligini ko'rsatdi. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның musulmonlardan Құрайш tarafga қечіп ketganlarni қайтырып алмаслыққа дадыл yo'l qo'yishi оның o'z тәвәлікіні mustahkamlashda faqat imonning hayotiy kuchiga тайындығалықыны, шуңа uning бұндақ shartlarga пәрва қып кетмейдіғалығыны көрсетуді. Мұсылманларның қайғырышы ва Өмір разияллаһу анһуның noroziligi xo'sh Mana bular Hudaybiya sulhisidagi asosli moddalarning taktiga yoshirilgan asrar va haqiqatlar edi. Lekin bundaq ishki ish musulmonlarni g'am qayg'uga g'arq qilyapti. Оның бірі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахабилерге біз пат пұрсатта байтуллахқа беріп әж тауап қылымыз деп ұқтырғанлығы еді әжаба о әмді байтуллахқа кіремей қайтмақшы болып қалғанмыды Яны бірі о аллах тағаланың бір хақ пайғамбары тұрса хаққаният үшін күреш қылып жатса ваһаленке alloh taoloning o'z dinini hamon g'olib qilishda va'dasi tursa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima uchun quraysh tarafning yo'lsiz shartlarini qabul qiladi nima uchun sulhida tangsizlikka yo'l qo'ydi mana bu ikki savol shak shubhisizki musulmonlardagi parishonlik va o'y xiyollarning asosi manbasi edi Мушу іш вәжідін мұсылманларның ройы түшіп кеткенліктен, олар сүлхи маддаларының тегіге ешірінған ғалбіләні ойлап етәмеді. Әксіче қайғы әсірет кішенлерге бағланды. Саабілі ішчеді әммедін бәк қайғырып азап татқан кіші Өмір ибні Қаттаб разияллау әнху бос керек. О, пейғамбар салаллаху алейхи вассаламның алдық келіп, «Эй, Расулулла, біз әк ел үстіде, ола батыл үстіде әмес мұ?» деп сорыды. Пейғамбар салаллаху алейхи вассалам, «Әлвәт үшіндақ» деп жауап беруіде. О, біздің өлгелі жәннетті, оладың өлгелі дозақты болуды, шындақ мұ? деді. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ha shundoq devdi u yana amsi nima deb dinimiz haqida xo'rliqqa ig'ir shartlarga yo'l qo'ymiz nimishqa allohning biz bilan mushriklar o'ttirisini keskin bir taraf qilishini kutmay turib qaytib ketamiz deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan taqrashdi bu chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ey umar man allohning payg'ambari man uningga osiylik qilmayman alloh manga nusrat ato qilg'usi u meni hargiz tashlab o'tmaydi dedi Umar raziyallahu anhu, sen bizge Beytullah'a berib haj tavap qilimiz degan tongu, devidi. Peygamber sallallahu alayhi ve sallam, toğra, ben sana muş yil çokum haj tavap qilimiz degan midim? deb so'radi. Ömer, yaq, dedi. Peygamber sallallahu alayhi ve sallam, toğra, sen onunla çokum kelib tavap qilisan, dedi. Valenki Umar raziyallahu anhu acchig'ini yanala basanmay, Abu Bakr anhu anhu'ning qishig'i kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga deganlarini uningga qayta dedi abu bakr roziyallohu anhu uningga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytirgandek javob qaytirdi va uning peshiga chin esilg'in alloh bilan qasamki u haq ustida degan gapni qo'shib qo'ydi ondan alloh taolo biz sanga ro'shan g'alba ato qildik degan so'rini nozil qildi shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam umar roziyallohu anhuni chaqirib bu so'zni o'qib bergan edi umar roziyallohu anhu ey rasululloh u hudaybiya sulhisi fatih g'albimi deb so'radi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ha deb javob beruvdi uning ko'ngli ichilib yayrab ketdi keyin umar roziyallohu anhu bu ishlarga ko'p pushaymon qildi u mundoq deydi man shu qitim oldiraqsonlik qilganligim badaliga nurg'un amallarni ado qildim sadiq badim ro'za tutdim namoz o'qidim va qullarni ozod qildim. O'ylab yetdimki, ehtimol ashu qilganlarimmi men uchun yaxshi bo'pti ekan. Nazarband qilingan musulmonlarning qiyinchiliklarining hal bo'lishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga qaytib kelib bir qancha kun o'tgan edi. Makkada nazarband qilingan musulmonlardan bir kishi Madinaga qochib keldi. U kishining ismi Abu Basr, Saqib qabilasidan bo'lib, Qurayshlarning ittifoqdosh qabilasidan edi. o'z qabilasidagilar uni qaytirib ketish uchun ikki odamni evatgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam abu basrni hiliqi ikki elchiga topshirib berdi elchilar abu basrni elib zulhulayfaga kelganda uloqlardan tushib yenidiki xo'rmalarni bir yerga to'kib yeyishga boshladi abu basr ularning birini gapga silib azbiray xudo ey paloni yeningdiki bu qiliching bek balanda qiladi shundoqmi deb so'radi Шының білән әлчіләнің яны бірі бұл қылышын қолға еліп қайнадын соғырып, «Раскен, ақиқатын құйычы бәлән қылышкен», деді. Бұ чағда Әбу Бәсір әкілі, «Мән көрпа қайдыген еді», ол қылышны Әбу Бәсірге тұтқызып қойды. Шының білән Әбу Бәсір гач ұрыпла, оны моллақ атқызу әтті. Яны бірі Мәденеге қачып беріп, Удыл мәсчитке кірді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кішінің ройы алтыны көріп, «Бұ адам чоқым бірәп ешкерлік елі құпты», деді. payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib mening hamroyim o'ltirildi manmi tosli qoldim dedi orqadila abu basr kelib ey rasululloh alloh seni va'dangga vafo qildirdi sen meni ulog'i topshirib berding ondan olloh meni qutqizdi dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga voy vabol takkur yana bir odam bo'lgan bo'lsa urush qo'zg'ar ekan dedi abu Бәсір buni алғандын keyin rasululloh meni олағы аман қайтырып берілген deb қарап, Мәдинәдән чыгып кетти ва Кызыл диңгез буендан Сайфул Бәхри дигән ергә килеп төште. Аркаданла Абу Джандал ибн Сугайл кычып чыгып Абу Басрга кошылды. Шунда кылып Мәккәдән мусулман булып кычып чыкканлы кеше Абу Басрның сепиге кытылып, ахыры у yerda күче хәле зур бер кошын тәшкилләнеп калды. Олар Мәккеден Шамға маңған Құрайш каруыны байқысылы алдын тосып адамларыны өлтіріп, малларыны бұлап кетті. Qorayishlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Allohni va tuqqanlik seli rahimni orig'i silib turib, bu vaqtda sening yeningga bog'an har qanday kishi omon bo'lish deb maktub yo'lladi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam odam avatib ularni Madinaga qaytirib keldi. Qorayishlik bir qancha azimatning musulmon bo'lishi. Hudaybiya sulhisidan keyin Hijriyaning 7-yili yil 5-ida Amr ibn Oz Xalid ibn Valid və Osman ibn Təlhə qatarlıq Qureyşlik üç əzimət müsəlman olub gəldi. Ola Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın aldığı hazır olub idi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Məkkə bizə yürək parlarını taşlabdı dedi. Davamı bax.